Politiki barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka kaze mu kiganiro duhana ijambo duhana ijambo ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu gitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishira muri search for common ground mu burundi mwese ndabahe n'ikaze mu kiganiro duhana ijambo cuno munsi ni umugambi je nawe mu iterambere w'ishirahamwe mpuzamakungu search for common grounds umugambi je nawe mu iterambere ukaba ushigikiwe n'ingoma y'ububirigi biciye mu gisata cayo kijejwe iterambere dgd nk'uko mubizi umugambi je nawe mu iterambere ushimika ku gufasha umukenyezi kugira uruhare rushitse mu iterambere no gukomeza ikibano ciza abanje kurengera zimwe mu nzitizi zifatiye ku mico n'imigenzo zimubuza kubishikako muri kino gihe uburundi ko buritegurira amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka abahanuzi b'amakomine abahanuzi bo ku mitumba n'abarongoye imitumba n'amakartier nk'uko ikirangamisi c'amatora c'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora senik ivyerekana amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine azobera umunsi umwe ku igenekerezo rya gatanu ruheshi umukenyezi atagira urwo ruhara nimba zihari n'izihe mbega uruhara rwa bamwe n'abandi n'uruhe kugira ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye muri ayo matora maze agira ijambo mu nzego zifata ingingo ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca ijya muri kino kiganiro Gertrude mpawe nayo nije ngiye kukiremesha ku bwa studio ijambo twese hamwe rero hamwe n'abatumire tukaba tubahaye ikaze tekana rero tubandanye E, ikindi nzobakorera nimwantora kigiki e, je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutabyumva reka kwitwenga nzokora uko nshoboye kose abana bige za kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa si ibyo gusa ntibutse mwijajare ngo mujyamo umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye iki giti cyova kidukora muri isho kabiri ariko gamushingana hmm? ahubwo wowe nturi kuraduhuma amazi eh? inzu zingana uko tungana uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira imwe eh, murapfa eh? kuntora gusa cyangwa bishoboka gute ngo abana bose bige za kaminuza natsinda amatora nta kidashoboka uvuze ko atawuzosubira gufungwa wumva ikibi kitazosha gisasigwa indabo gute oh, ah. mbere cyangwa havuga ngo ntituryame umukondora zosi ako ni akabo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishira hamwe search for common ground mu burundi abatumire turi kumwe hariho denise ndaruhekere ni umunyamabanga mwishikira mu biro kwa buramatari mu ntara ya muyinga amahoro neza amahoro cyane ego turi kumwe kandi na Baranya nka joseline ni musitanteri wa komine mwakiro imwe mu makomine agize intara ya muyinga amahoro neza joseline amahoro neza duhereye kwa joseline mbega murabye mwebwe aho mushikana amaso ko musanzwe muri umukenyezi w'imboneza umukenyezi uno munsi twavuga ko aserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo yego murakoze eh, twihweje uno munsi ntitwavuga yuko umukenyezi aserukiwe bihagije nk'uko twabyifuza ariko twavuga ko harimo akarusho yego harimo akarusho muri bimwe bimwe tumaze kubona nko mu mitumba nka jemi mu mitumba mirongo itatu n'umwe ubu imitumba itatu irarongowe n'abakenyezi rumva n’intambwe ego ibyo twabishima muri abo bandi bahanoze abakenyezi barimwo ariko ikiri inzitizi cyane ku mutumba aha twavuga nk'ibijyanye n'uburyo ku bakenyezi kuko bijya bintu byo kujya kwiyamamaza umuntu ku muntu abakenyezi kenshi barazindwa kuko baca babura icyo batanga abagabo bakabarusha amajwi kuko bafise ububasha kuri na kiriya bashobora kudandaza bakaronka uburyo umukenyezi nawe aca akehanirwa akabura icyo yikorako niyo mpamvu ubona tugifise bakeyi murakoze kumbure turaza kubigaruka ko tubinoganze tugarutse ku muyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mu ntara ya muyinga tuvuga yuko abakenyezi uno munsi baraserukiwe bihagije mu nzego zifata ingingo murakoze ntibaraserukirwa bihagije ariko intambwe na jene uvuga ni uko dufise ibwirizwa shingiro riturekurira ko n'imiburiburi bice mirongo itatu ku ijana ni ukuvuga naho tworenza mirongo itatu nta ngorane iyo rero twavuga tuti ni amahirwe ya mbere dufise hanyuma kumbure icyo ni ukwita inzitizi dufise ziracari mu bijyanye n'imibereho y'abakenyezi mu ngo cyane cyane Eh, bimwe bijyanye n'uko usanga kenshi abo bubakanye batabemerera kujya mu kwitoza cyangwa mu bindi byose byatuma bajya habona abandi ugasanga babangamirwa n'uburyo kuko kugira ngo ushobore kujya habona bisaba kuronka uburyo bw'ingene uzuriyunguruza bw'ingene uzurarondera agahuzu keza ko kujya mu bantu hanyuma kumbure n'intererano ziba zisabwa muri ibi na biriya ukazura zitanga kandi ukanajya mu migambwe bakaboneka muri byose rero izo nizo novuga nti ni inzitizi nyamukuru ikijyanye n'ubukene hamwe n'ingene babayeho mu ngo hariho kandi n'abagabo bameze nk'abakiboshe mu mitwe yabo aho avuga ati kirazira ko umukenyezi yova mu rugo ngo agiye kwitoza serukira abandi ariko ntibari ku rugero rurerure navuga ntibari ko baratera intambwe murazi yuko kera atari byane naho biri uko turashima uko biri ko biragenda kuko njyewe mm, bwa mbere nabona umenga abakenyezi ntibari mu nzego biraduga naho biduga buke buke turizera ko hazogera igihe bikagenda neza uko tugenda turigisha hanyuma novuga nti ikindi dushima ni uko mu nzego zifata ingingo zijya batora nko mu bajenama b'amakomine ba musitanteri abashingamateka zijya ibiharuro birubahirijwe neza mu ntara ya muyinga n'ukuri turashima mu makomine hakaba hariyo abakenyezi babiri bandi batwara amasentare y'intango ibyo ntibyahozeho eh, no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi Eh, umwe yarangiza ikibazo bahora ari babiri ubu hasigaye umwe yego eh, n'ibindi rero nibaza ko tubandanya dushima kandi tubandanya dukora kugira ngo ibiharuro biduge mm. turumva yuko intambwe yatewe ihari mbega tugarutse kwa joseline hariya muri komine mwakiro murabye uno munsi ko turi ko turigereza ikiringo c'amatora abakenyezi cane cane ku mitumba mubona biteguriye kugira uruhara muri ayo matora no kuyitaba ndetse bakanitoza yego murakoze nihweje mu mitumba ubu abakenyezi ijunja bafise duhereye ko benshi bamaze kujijuka bakegeranira mu mashyirahamwe ibyo biraduha icyizere ko no kwitoza bazokwitoza gutora aho ntitubideha turazi ko bama bayoboka turavye ukuntu biyandikishije harabonetse ibiharuro bishimishije cyane ibyo rero biraduha icyizere yuko kuzokwitabira amatora ari ntibukuka atakizobabuza ico kwitoza naco turavye ubu unye ko bajijutse bakajya mu mashyirahamwe turiteze ko no kwitoza bazo kwitoza kandi turizera ko bazotorwa kuko ndabyo ibyo by'amashyirahamwe nyine tumaze iminsi turonka baza gufata mu mugongo amashyirahamwe kenshi ndakunda kubona amashyirahamwe arongowe n'abakenyezi yatotse cyane nk'akarorero dedimu yarafashije amashyirahamwe atari make mu mashyirahamwe cumi yari yafashijwe babaha imbuto nashoboye gusanga ayarenga atanu arongowe n'abakenyezi icyo rero icyo kimpi cyizera ati ko bizegwa no mu kandi bakabikora neza turizeye rero no kwitoza ko bazokwitoza kandi bakabaha amajwi murakoze murakoze cyane mwavuze ko hari inzitizi zaba izo zijyanye no kubura uburyo cyangwa kumbure kudashigikirwa n'abo bubakanye mbega hari izindi nzitizi cyangwa mugerageza gute kubahimiriza kugira ngo bashobore kuzirengera ntibahave basanga basigaye inyuma muri ibyo bijyanye no guserukirwa mu nzego zifata ingengo murakoze bijyanye n'izo nzitizi z'uko badashobora kuronka uburyo ndetse no ku ishengero iyo umukenyezi yitayeho iby'ishengero biramufasha mu kwerevuka ibyo byose rero turabahimiriza twongera rero tubahimiriza kutibagira kurondera utuntu tubazanira inyungu nimba ari utwo ari ako gashyirahamwe ko kuziganya no kuguranana agenda aziganye kandi babyitwaremo neza uko benshi batarabimenyera baca basaba ingurane zibarengeye bikaca bituma akwega induru mu muryango umugabo ubu ukugeza ubu baramenyereye kuri nawe n'uzi ubu turashima yego murakoze murakoze cyane tugarutse ku muyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mbega murabye aho mugeze amaso namwe uno munsi twavuga duti umukenyezi w'imuyinga ariteguriye kugira uruhara rubushitse muri aya matora yimirira yego murakoze nuvuga nti bariteguye kuko ndabye ibiharuro bingene abakenyezi bitabiriye akamu ko kwiyandikisha eh, mu bazoja mu matora bitabiriye ku rugero runini cyane abakenyezi murazi yuko kwiyandikisha niko rufunguruzo rwo gutora cyane kwitoza ibyo rero turabikenguruka kuko bariyandikishije ku bwinshi hanyuma ikindi novuga ni uko mbona bariko baratera intambwe na cyane cyane mu bijyanye no gukora udukorwa tubateza imbere mukamenya yuko mu ngo abakenyezi bahora bameze nk'uko umenga ibintu byose barindira ko bazobironka ari uko umugabo ahabonetse ariko ubu by'ukuri bariko baratera intambwe iyo ntambwe rero bariko baratera mu bijyanye n'iterambere no kugira amikoro mu ngo eh, biri mu bizobafasha kugira ngo bashobore gukerebuka baje no mu matora bitoze hanyuma kandi turi ko turaraba mm, no mu manama yo mu migo mugambwe cyane cyane dufatiye ku mugambwe uri ku butegetsi kuko niwo jewe nkurikiranira hagufi turabona yuko abakenyezi e, baritabira barajya mu manama baragira gute ibyiyumviro barabiterera n'iyo bagirishijwe amanama barashobora guserura akari ku mutima ibyo rero biduha icyizere yuko imbere mu matora twimirije bizogenda neza tumvise ko hariho intambamyi zitari nke zijyanye n'uko n'ibyo bijyanye n'uko babura ubwo buryo cyangwa ugasanga bamwe bamwe ntibagiye muri iyo migambwe ngo baseruke bajye habona abandi nabo kumbura ugasanga ntibashigikiwe nabo bubakanye mbega mugerageza gukora iki kugira ngo mubafashe nk'uko musanze muri mboneza mushobore kubafasha kurengera izo nzitizi zose izo nzitizi zawe kugira ngo ubwa mbere bashobore kuzirengera ni uko babanza kubana neza n'abo bubakanye iyo umuntu yabanye neza n'uwo bubakanye ibindi byose aramufasha amaze kumwizera akabona ati n'umukenyezi arafise icyo azana mu rugo arafise icyo amaze mu rugo abakenyezi ni inkingi y'iterambere um, uwo mwubakanye amaze kubona ati by'ukuri uyu muntu arafise icyo amaze mu rugo ntasubira kumubera intambamyi none rero navuga nti n'ubu muri ibyo bijyanye no kuba bariko baragira icyo baterereye mu rugo icyo bazanye mu rugo niho baheza nabo bakaronka umukenyezi yari afise uruhara runini mu ishyirwa mu ngiro ryayo ubwo rero baragerageje guhimirizwa kandi n'ubu turabandanya ntiturarekura eh, gusa kumbure icyo twosaba abatwumviriza Nuko uko bokumva yuko iyo turi turavuga turavuga nabo babyumvise bagaheza bagashyiramo ingufu zabo bategerezwa gushyiramo ingufu zabo kugira ngo ntibagume barindiriye ngo bazotuvugira turavuga mugabo nabo batagize batereka natwe dukora ibishoboka babanza bapanga akarere ubwa mbere mu rugo bapanze akarere mu rugo bakabyumvikana ibisigaye n'umugabo arashobora kugushigikira akavuga ati genda uburyo ngubwo kora hanyuma natwe tubibone mugabo bitagenze uko biragorana eh, turizeye rero ko ingaruka zizoba nziza kandi bazobandanya eh, bazirengera kuko n'inyigisho yaba mu asanzwe afasha leta ngaha mu ntara ya muyinga tuyahimiriza ko ubwa mbere bubanza gufasha bubakanye ingene babana neza mu manama bakoresha turababwira ko batoza barazikoresha abakenyezi bonyine ajyanye no guhagararira agateka k'abakenyezi ntibogirisha amanama abakenyezi bonyine ahubwo nyabona baze barayigirisha bari kumwe nabo bubakanye niho n'uwo mwubakanye aca abona ati eh, kumbe wa wundi ari mu bizozanira akamaro umuryango atari uko kumbure yabyiyumvira kugira urwo ruhara muri aya matora cyane cyane yimirije ntibahave basanga basigaye inyuma kumbure na bya bitigiri bikiri bito hariya ku mitumba bishobore kwiyongera yego murakoze twebwe icyo turi ko turakora no guhimiriza abakenyezi bene wacu kuko ubwa mbere umukenyezi yaratinya kujya ahabona eh, akisuzugura cyane ko yoba atakaje akaranga k'umukenyezi bimwe bya kera by'imico n'imigenzo akumva yuko yoguma nyine yitwa nzu bimwe bya kera nyine mugabo uno munsi aho tugeze turabye akarorero k'abatwitangiye imbere natwebwe aho tugeze turabona by'ukuri nka twebwe nk'abakenyezi by'ukuri umukenyezi arashoboye arabishoboye naho bamwe bikengera ngo ntiyo bishobora ngo ntiyogera gute ngo n'inda mu nda ibambaye birashoboka kuko n'umwabo mu bakenyezi nyine bashoboye kwitoza baribaruka hama bikagenda neza kandi tugiye ku rubuga mu mitumba tugasanga uwo mutumba urabikenguruka ukuntu uwo mukenyezi abatwaye birasaba ubwitonzi kuko nimba tutorewe kubiki ntibisigura ko dutakaje ka karanga ko kuba umukenyezi mu rugo birasaba kumenya ati jyewe nubwo ntowe ndi umukenyezi ndi umubyeyi w'abana ibyo mu rugo birakuraba nk'umukenyezi impanuro ku bariko barakurikirana kino kiganiro baba abakenyezi muri rusange canke abandi kugira ngo umukenyezi ashobore kugira urwo ruhara rushitse mu matora eka mbere anaserukirwe bihagije guhera hariya ku nzego zo hasi ni izihe mpanuro mwobatekerera murakoze sinja kure y'ibyo mugenzi wanjye yashikirije ahanini ni uko tubandanye twibuka ko naho hari ibyo turi ko turasaba tudategerezwa kurengera iyi mico n'imigenzo y'uburundi aho ibyo dusabwa tumenya yuko umugabo aguma ari umutwe w'urugo natwe tugasabwa kumwunganira ntitumurengere nk'uko yabishyikirije ikindi navuga ni uko abakenyezi gutegura rero umwe wese akamenya ati ngamije kujya hariya nifuza gushika kuri iki ibyo rero urwaruka ruri mu mashuri ntirwabifata nka nkama rukareka gusamazwa n'ibyo rubona rukareka guhitanwa n'uko no gusamazwa n'ibi na biriya bagaca batwara inda z'indaro bizotuma muri kazoza abakenewe bashobora kuboneka kuko hari igihe hashobora gukenerwa nk'umuntu yize ibi biriya abandi mu bakenyezi nimuza n'umuntu yize ibi ugasanga biragoranye kumuronka none rero duhamagarira abo bakiri ku ntebe y'ishure bige kandi amashure maremare ntibatinye bige za kaminuza kugira ngo muri kazoza bize bigende neza kurusha ubu mbega hari icyo mubwiraho eh, bamwe bubakanye kumbure babashinga ntayo babona bati umukenyezi eka mbere hariho n'abakenyezi ubwabo mu mitwe yabo bacumva yuko umukenyezi ari umunyakigo umukenyezi nta jambo ashobora gufata ah, mu bantu canke umukenyezi n'umuzezwa nzi kumwe yabivuga musitanteri eh, n'abo bashinga bacu rero tubasaba yuko bogerageza kwagurira kugururira abakenyezi babo bareke kubafata nk'uko umengo nabo mu kigo umukenyezi ategerezwa kumenya ibyo ajejwe haba mu bya politiki haba mu kazi ka minsi yose haba no mu atibagiye ibyo mu rugo nicyo gituma rero dusaba abo abagabo no mu rugo bikagenda neza ntibahave baguma babafatiye amaboko imugongo murakoze cyane hano niho duciye tunasozerera kino kiyago aho twari ko turashimika ku bijyanye n'ingene abakenyezi bogira uruhara rushitse mu matora mbere bagaserukirwa bihagije mu nzego zifata ingingo aho twari ko turayaga n'abatumire baranya nka joseline akaba asanzwe ari musitaneri wa komine mwakiro mwakoze ku kiyago murakoze namwe ego twari kumwe kandi na denise ndaruhekere ni umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mu ntara ya muyinga namwe mwakoze ku kintu namwe turabashimiye murakoze ego gertrude mpawe nawe nicara ndakiremesheje ku bwa studio y'ijambo twese tubasezere naho ubutaha tubandanye ikindi nzo bakorera ntimwantora kigiki e, je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutabyumva reka kwitwenga nzokora uko nshoboye kose abana bige za kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa si ibyo gusa ntibutse mwijajare ngo mujyame umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye iki giti cyova kidukora muri isho kabiri ariko gamushingana hmm? ahubwo wowe nturi kuraduhuma amazi eh? inzu zingana uko tungana eh. uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira imwe eh, murapfa kuntora gusa cyangwa bishoboka gute ngo abana bose bige za kaminuza natsinda amatora nta kidashoboka uvuze ko atawe uzosubira gufungwa wumva ikibi kitazosha gisasigwa indavu mbere cyangwa havuga ngo ntitujya mu mukondora zosi